illuminate your mind and learn about applicable truth one must know by the words of the Buddha over here every day with this program Pure Dharma on Radio Thailand ทำจิตให้ประพัสสอนและพบกับความจริงที่ท่านต้องรู้ในคำสอนของพุทธะที่ใช้งานได้จริง ทุกวันที่นี่กับรายการเพียวธรรมะ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย read and presented by Venerable พระภัยบูรณ์อภิปุณโน from Forest Monastery วัดป่าดอนหายโศกอุดรธานีนำเสนอโดย ท่านพระอาจารย์ภัยบูรณ์อภิปุณโนวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานีกิลายนสูตร illness มีในสมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาค ประทับอยู่ณนิโครธาราม ใกล้พระนครเกบิลพัทในแคว้นสากยะก็สมัยนั้น ภิกษุมากรูป ได้ทำจีวรของพระผู้มีพระภาค โดยหวังว่า เมื่อพระผู้มีพระภาค ทรงทำจีวรเสร็จแล้ว จะหลีกไปสู่ที่จาริกโดยล่วงสามเดือน On one occasion the Blessed One, was dwelling among the Sakian at Kapila Watu in Nikrodha's park. Now, on that occasion, a number of bhikkhus were making a robe for the Blessed One, thinking, after the three months, with his robe completed, the Blessed One will set out on tour ก็พระเจ้า มหานามะสากยะ ได้ ทรงทราบข่าวนี้ จึงได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค ถึงที่ประทับ ถวายบังคมพระผู้มีพระภาค แล้วประทับนั่งณนะที่ส่วนควร ข้างหนึ่ง ได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่ พระองค์ผู้เจริญ อมฉันได้ยินมาว่า ภิกษุมากรูปกระทำจีวรของพระผู้มีพระภาคด้วยหวังว่าเมื่อทรงทำจีวรพระผู้มีพระภาคสำเร็จแล้ว พระผู้มีพระภาคจะเสด็จหลีไปสู่ที่จาริกโดยล่วงสามเดือนข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เรื่องนี้หม่อมฉันยังไม่ได้ฟังยังไม่ได้รับมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคว่า อุบาสก ผู้มีปัญญา พึงกล่าวสอนอุบาสก ผู้มีปัญญาที่ป่วยได้รับทุกข์เป็นไข้หนักอย่างไร มหานามะตส e กยัน y heard the news Then he approached the blessed one, paid homage to him, sat down to one side, and said to him, "Venerable sir, I heard that a number of pickles are making a robe for the blessed one. Now, I have not heard and learned in the presence of the blessed one how a wise lay follower who is sick, afflicted, and gravely ill should be exhorted by another wise lay follower. มหาปพิธ อุบาสกผู้มีปัญญา พึงปลอบอุบาสกผู้มีปัญญา ผู้ที่ป่วย ได้รับทุกข์ เป็นไข้หนัก ด้วยทำเป็นที่ตั้งแห่งความเบาใจสี่ประการว่า ท่านจงเบาใจเถิดว่า ท่านมีความเลื่อมใส อันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าว่า แม้พระเหตุอย่างนี้อย่างนี้ ระผู้มีพระภาคเจ้านั้น เป็นผู้ไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะ เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง เป็นผู้สามารถฝึกคนที่คนฝึกได้ อย่างไม่มีใครยิ่งไปกว่า เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรม เป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรม ออกสั่งสอนสัตว์ดังนี้ มหานามะ a wise lay follower who is sick afflicted and gravely ill should be consoled by another wise lay follower with four consolations Let the vulnerable one be consoled, that you have possessed unwavering confidence in the Buddha. Thus, the blessed one is an arahant, perfectly enlightened, accomplished in true knowledge and conduct, fortunate, nor of the world, unsurpassed trainer of persons to be tamed, teacher of devas and humans, the enlightened one, the blessed one. เธอจงปลอบประโลมอุบาสก ผู้มีปัญญา ที่ป่วย เป็นไข้ ได้รับทุกข์หนัก อย่างนี้ว่า ท่านจงเบาใจเถิดว่า ท่านมีความเลื่อมใส อันอย่างลงมั่น ไม่หวั่นไหว ในพระธรรม ว่า พระธรรม เป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสไว้ดีแล้ว เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติ พึงเห็นได้ด้วยตนเอง เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ และให้ผลได้ไม่จำกัดการ เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่า ท่านจงมาดูเถิด เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวเ เป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนดังนี้ A wise lay follower who is sick, afflicted, and gravely ill should be consoled thus: You have possessed unwavering confidence in the Dhamma. Thus, the Dhamma is well expounded by the Blessed One, directly visible immediate, inviting one to come and see, applicable, to be personally experienced by the wise. ท่านจงปลอบประโลม อุบาสก ผู้ป่วย ได้รับทุกข์เป็นไข้หนัก อย่างนี้ว่า ท่านจงเบาใจเถิดว่า ท่านมีความเลื่อมใส อันอย่างลงมั่น ไม่หวั่นไหว ในพระสงฆ์ว่า สงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นผู้ปฏิบัติดีแล้ว เป็นผู้ปฏิบัติตรงแล้ว เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้ว เป็นผู้ปฏิบัติสมควรแล้ว ได้แก่บุคคลเหล่านี้คือ คู่แห่งบุรุษสี่คู่ น้ำเปรียงตัวได้แปดบุรุษ นั่นแหละ คือ สงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นสงที่ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชา เป็นสงที่ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับ เป็นสงที่ควรรับทักษิณาทาน เป็นสงที่บุคคลทั่วไปพึ่งทำมัญชลี เป็นสงที่เป็นนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า ดังนี้ a wise lay follower who is sick, afflicted, and gravely ill, to be consoled by another wise lay follower. Thus, you have possessed unwavering confidence in Sangha. Thus, the Sangha of the Blessed One's disciples is practicing the good way, practicing the straight way practicing the true way, practicing the proper way. That is, the four pairs of persons, the eight types of individuals, the sangha of the blessed ones, disciples, is worthy of gifts, worthy of hospitality, worthy of offerings, worthy of reverential salutation the unsurpassed field of merit for the world อุบาสกผู้มีปัญญา พึงปลอบประโลม อุบาสกผู้มีปัญญา ที่ป่วยได้รับทุกข์ เป็นไข้หนัก อย่างนี้ว่า ท่านจงเบาใจเถิด ท่านเป็นผู้ประกอบพร้อมแล้ว ด้วยศีลทั้งหลาย ในลักษณะเป็นที่พอใจของพระอริยเจ้า เป็นศีลที่ไม่ขาดไม่ทะลุ ไม่ด่างไม่ปล้อย เป็นศีลที่เป็นอิสระจากตัณหา อันวินยูชนสรรเสริญ ไม่ถูกตัณหาและทิฏฐิรูปคลำเป็นศีลที่เป็นไปพร้อมเพื่อสมาธิ ดังนี้ A wise lay follower who is sick, afflicted, and gravely ill should be consoled thus You have possesses the virtuous behavior, loved by the noble ones, unbroken, flawless, unblemished, unblushed, freeing, praised by the wise, and grasped, leading to concentration. มาหนามะ ที่ป่วยได้รับทุกข์เป็นไข้หนัก ด้วยธรรม อันเป็นที่ตั้งแห่งความเบาใจสี่ประการเหล่านี้แล้ว พึงถามอย่างนี้ว่า ท่านมีความห่วงใย ในบารดาและบิดาอยู่หรือ ถ้าเขากล่าวว่า เรายังมีความห่วงใยในบรรดาและบิดาอยู่ อุบาสกนั้น พึงกล่าวกับเขาอย่างนี้ว่า ท่านผู้เช่นกับเรา ซึ่งมีความตายเป็นธรรมดา ถ้าแม้ท่านจะกระทำความห่วงใยในมารดาและบิดา ท่านเหล่านั้นก็จะตายไป ถ้าแม้ท่านจะไม่กระทำความห่วงใย ในมารดาและบิดา ก็จะตายเหมือนกัน ขอท่านจงละ ความห่วงใยในมารดาและบิดา ของท่านเสียเถิด After a wise lay follower who is sick, afflicted, and gravely ill, has been consoled by a wise lay follower with these four consolation, he should be asked, "Are you anxious about your mother and father?" If he says, "I am," he should be told Good sir, but you are subject to death, whether you are anxious about your mother and father or not. You will die anyway, so please abandon your anxiety over your mother and father. ถ้าเขากล่าวอย่างนี้ว่า เราละความห่วงใยในบารดาและบิดาได้แล้วอุบาสกนั้น ก็พึงถามเขาต่ออย่างนี้ว่า ท่านยังมีความห่วงใยในบุตรและภรรยาอยู่หรือ ถ้าเขากล่าวอย่างนี้ว่า เรายังมีความห่วงใย ในบุตรและภรรยาอยู่ อุบาสกนั้น ก็พึงกล่าวกับเขาอย่างนี้ว่า ท่านผู้เช่นกับเรา ซึ่งจะมีความตายเป็นธรรมดา ถ้าแม้ท่านจะกระทำความห่วงใยในบุตร และภรรยาใช้ก็จะตายไปถ้าแม้ท่านจะไม่กระทำความห่วงใยในบุตรและภรรยา ก็จะตายไปเหมือนกัน ขอท่านจงละความห่วงใยในบุตรและภรรยาของท่านเสียเถิด And if he says, I have abandoned my anxiety over my mother and father, then he should be asked Are you anxious about your wife and children? If he says, I am, he should be told, But, good sir, you are subject to death, whether you are anxious about your wife and children or not. You will die anyway, so please abandon your anxiety over your wife and children. ถ้าเขากล่าวว่า เราละความห่วงใยในบุตรและภรรยาของเราได้แล้ว อุบาสกนั้นก็พึงถามเขาอย่างนี้ว่า ท่านยังมีความห่วงใยในการมาคุณห้า อันเป็นของมนุษย์อยู่หรือ ถ้าเขาตอบว่าเรายังมีความห่วงใยอยู่ อุบาสกนั้นก็พึงกล่าวกับเขา อย่างนี้ว่า การอันเป็นทิพย์ ยังดีกว่าประนีกว่ากามอันเป็นของมนุษย์ ขอท่านจงพรากจิตให้ออกจากกามอันเป็นของมนุษย์ แล้วน้อมจิตไปในพวกเทพ ฉันจาตุมหาราชิกาเถิด And if he said, I have abandoned my anxiety over my wife and children, then he should be asked, Are you anxious about the five chords of human sensual pleasure? If he says, I am, then he should be told, celestial sensual pleasure, friend, are more excellent and sublime than human sensual pleasures. So please withdraw your mind from human sensual pleasures, and resolve on the Devas of the realms of four great kings ถ้าเขากล่าวว่า เราละความห่วงใยในบุตรและภรรยาของเราได้แล้ว อุบาสกนั้นก็พึงถามเขาอย่างนี้ว่า ท่านยังมีความห่วงใยในการมกุลห้า อันเป็นของมนุษย์อยู่หรือ ถ้าเขาตอบว่า เรายังมีความห่วงใยอยู่ อุบาสกนั้นก็พึงกล่าวกับเขา อย่างนี้ว่า กามอันเป็นทิพย์ยังดีกว่า ประนีกว่า กาม อันเป็นของมนุษย์ ขอท่านจงพรากจิต ให้ออกจากกาม อันเป็นของมนุษย์ แล้วน้อมจิตไปในพวกเทพ ฉันจะตุมหาราชิกาเถิด and if he said I have abandoned my anxiety over my wife and children. Then he should be asked, Are you anxious about the five chords of human sensual pleasure? If he says, I am, then he should be told, Celestial sensual pleasure, friend, are more excellent and sublime than human sensual pleasures. So please withdraw your mind from human sensual pleasures, and resolve on the devas of the realms of four great kings. ถ้าเขากล่าวอย่างนี้ว่า จิตของเราออกจากกาม อันเป็นของมนุษย์แล้ว จิตของเราน้อมไปในพวกเทพ ฉันจาตุมาราชิกาแล้ว อุบาสกนั้น พึ่งกล่าวกับเขาอย่างนี้ว่า พวกเทพชั้นดาวดึงก็ยังดีกว่าประณีตกว่า พวกเทพชั้นจาตุมาราชิกา ขอท่านจงพรากจิต จากพวกเทพชั้นจาตุมาราชิกา แล้วน้อมจิตไปในพวกเทพชั้นดาวดึงเถิด ถ้าเขากล่าวว่า จิตของเราออกจากพวกเทพชั้นจาตุมาราชิกาแล้ว จิตของเราน้อมไปในพวกเทพชั้นดาวดึงแล้ว อุบาสกนั้นก็พึงกล่าวกับเขาว่า พวกเทพชั้นยามา ยังดีกว่า ปรินีกว่า พวกเทพชั้นดาวดึงพวกเทพชั้นดุสิตยังดีกว่า ปรินีกว่า พวกเทพชั้นยามา พวกเทพชั้นนิมานรดี ยังดีกว่า ประณีตกว่า พวกเทพชั้นดุสิตพวกเทพชั้นปรินิมิตะสวัสดี ยังดีกว่า ประณีตกว่า พวกเทพชั้นนิมานรดี พรหมโลกก็ยังดีกว่า ประณีตกว่า พวกเทพชั้นปรินิมิตะสวัสดี ขอท่านจงปราจิตให้ออกจากพวกเทพ ชั้นปรินิมิตะสวัสดีแล้ว น้อมจิตไปในพรหมโลกเถิด and if he says my mind has been withdrawn from human sensual pleasures and resolved on the devas of the realm of the four great kings then he should be told d i Tavatimsa Deva's friends are more excellent and sublime than the devas of the realm of the four great kings. So please withdraw your mind from the devas of the realm of the four great kings, and resolve on the Tavatimsa devas. And he says, my mind has been withdrawn from the devas of the realm of four great kings, and resolved on the Tavatimsa Devas. He should be told, more excellent and sublime friend than the Tavatimsa Devas are the Yama Devas, the Dusitas Devas, the Nimma Narati Deva, the Parinimita Savati Devas, the Brahma world, friends, is more excellent and sublime than the para nimitta sawadis deva. So please withdraw your mind from the parinimitta sawadi devas and resolve on the Brahma world. ถ้าเขากล่าวอย่างนี้ว่า จิตของเรา ออกจากพวกเทพชั้นปารินิมิตะสบัสดีแล้ว จิตของเราน้อมไปในพรหมโลกแล้ว อุบาสกนั้น พึ่งกล่าวกับเขาอย่างนี้ว่า ดูก่อนท่าน แม้พรหมโลกก็ไม่เที่ยง ไม่ยั่งยืน ยังนับเนื่องในสากยะ ขอท่านจงพรางจิตให้ออกจากพรหมโลก แล้วนำจิตเข้าไปในความดับแห่งสากยะเถิด ถ้าเขากล่าวอย่างนี้ว่า จิตของเราออกจากปรมโลกแล้วเรานำจิตเข้าไปในความดับแห่งสากยะแล้ว มาบพิษอารมภาพไม่กล่าวถึงความต่างอะไรกัน ของอุบาสก ผู้มีจิตพ้นแล้วอย่างนี้ กับภิกษุผู้พ้นแล้วตั้งร้อยปี คือพ้นด้วยวิมุตต์เหมือนกัน and if he says my mind has been withdrawn from the Parinimitta Savatis Devas and resolved on the Brahma world, then he should be told, even the Brahma world friend is impermanent, unstable, included in identity. So please withdraw your mind from the Brahma world and direct it to the cessation of identity. And if he says, My mind has been withdrawn from the Brahma world, I have directed my mind to the cessation of identity. Then, Mahanama, I say, there is no difference between a lay follower who is thus liberated in mind and a bhikkhu who has been liberated in mind for a hundred years, that is, between one liberation and the other. ภิกษุทั้งหลาย สนิมแห่งทองห้าประการเหล่านี้ มีอยู่ เป็นสนิมที่ทำให้ทองเศร้าหมอง มีเนื้อไม่อ่อน ไม่ควรแก่การงานของช่างทอง ไม่ส่งรัศมี มีเนื้อร่วน และไม่เหมาะสมแก่การกระทำของช่างทอง สนิมห้าประการนั้นคืออะไรเล่าห้าประการคือเหล็ก โลหะ ดีบุก ตะกั่ว และเงิน เมื่อใดที่ทองปราศจากสนิมห้าประการเหล่านี้แล้ว ทองนั้นก็ย่อมเป็นทองที่มีเนื้ออ่อน ควรแก่การงานของช่างทอง มีรัศมี เนื้อไม่ร่วน และเหมาะแก่การกระทำของช่างทอง แต่ใครปรารถนาจะกระทำเครื่องประดับต่างๆ เช่นแหวน ต้มหูสร้อยคอ หรือสุวรรณมาลาก็ตาม ก็สำเร็จประโยชน์แก่เขานั้น Because there are these five defilements of gold, defiled by which gold is not malleable, weighty, and luminous, but brittle, and not properly fit for work. And what five? It is iron, copper, tin, lead, and silver. These are the five defilements of gold defiled, by which gold is not malleable, weedy, and luminous, but brittle, and not properly fit for work. But when gold is freed from these five defilements, it is malleable, weedy, and luminous, planned and properly fit for work. Then whatever kinds of ornament one wishes to make from it, whether a bracelet, earring, or necklace, or a golden garland, one can achieve one's purpose. พิสุทั้งหลายข้อนี้ฉันใด ก็ฉันนั้นเหมือนกัน สนิมแห่งจิต ห้าประการเหล่านี้มีอยู่ เป็นสนิมที่ทำให้จิตเศร้าหมอง ไม่อ่อนโยน ไม่ควรแก่การงานของจิต ไม่ประพัดสอน รวนเร และไม่ตั้งมั่นโดยชอบ เพื่อความสิ้นไปแห่งอัศวะได้ สนิมแห่งจิตห้าประการเหล่านั้น คือความคิดในทางกามความพยาบาท ความง่วงเหงาหานอน ความฟุ้งซ่านนำการใจ และความเคลือบแคลงระแวงเห็นแยง้ง เมื่อใด จิตปราศจากเรื่องเศร้าหมองห้าประการเหล่านี้แล้ว จิตนั้น ย่อมเป็นจิตที่อ่อนโยนควรแก่การงานของจิต เป็นจิตประพัดสอน ไม่รุนเร และตั้งมั่นโดยชอบ เพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะได้ so too, p i c u s There are these five defilements of the mind, defiled by which the mind is not malleable, weary, and luminous, but brittle, and not properly concentrated for the destruction of the tenth. And what five? That is sensual desire, ill will, dullness and drowsiness, restlessness and remorse and doubt. These are the five defilements of the mind, defiled by which the mind is not malleable, willy, and luminous, but brittle, and not properly concentrated for the destruction of the fence. But when the mind is freed from these five defilements, it becomes malleable, wieldy, and luminous, planned and properly concentrated for the destruction of the fence, then there are being a suitable basis, one is capable of realizing any state realizable by direct knowledge toward which one might incline the mind. illuminate your mind and learn about applicable truth one must know by the words of the Buddha over here every day with this program Pure Dharma on Radio Thailand ทำจิตให้ประพัสสอนและพบกับความจริงที่ท่านต้องรู้ในคำสอนของพุทธะที่ใช้งานได้จริง ทุกวันที่นี่กับรายการเพียวธรรมะ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย read and presented by Venerable พระภัยบูรณ์อภิปุณโน from Forest Monastery วัดป่าดอนหายโศกอุดรธานีนำเสนอโดย ท่านพระอาจารย์ภัยบูรณ์อภิปุณโนวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานี